Շուրջ 7000 ընտանիք արդեն ստացել է հումանիտար օգնություն։ Նման ժամանակահատվածի համար թիվը բավականին մեծ է, ասում է սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարար Արմեն Մանգասարյանը։ Հումանիտար օգնության բաշխման համար գերատեսչությունը մշակել է երկու մեխանիզմ։ Առաջինի դեպքում քաղաքացիները դիմում են նախարարություն, հետո այդ դիմումների հետքերով սոցաշխատողները գնում ու ողրում են այդ ընտանիքների սոցիալական վիճակը, այնուհետև ըստ կարիքի տրամադրվում է աջակցությունը։ Երկրորդ մեխանիզմը մշակվել է ելնելով քաղաքացիների ընկերների կողմից բարձրացված հարցերից ու առաջարկություններից։ Քանի որ արդեն բազմաթիվ անգամ քննարկվել է այդ հարցը քաղաքացիների կողմից եւս բարձրաձայնում է, որ իհարկե ես էլ եմ համամիտ, որ բլոկադայի պայմաններում կարիքավոր ընտանիքներին առանձնացնելը մի քիչ դժվար է եւ այս պահին չի կարելի ասել բոլորն էլ կարիքավոր են, բայց հենց այդ օգնության սննդի կարիքը ընտանիքների մեծ մասը ունի։ Այդ պատճառով որթեգրել ենք նաեւ այլ մեխանիզմ բաշխում իրականացնելու, այսինքն սոցիալական խմբերի սոցիալական խմբերի ոչ թե կարիքի գնահատման արդյունքով օրինակ այս պահին 4 եւ ավել անչափահաս երեխա ունեցողները բոլորը ստացել են օգնությունը եթե որևէ ընտանիք չի ստացել ընդունում ուզում եմ ներկայանա նախարարություն եւ արագ այդ հարցը կլուծվի Երեք հանրապետության պետնախարարը դիմել է երիտասարդությանը, ուսանողությանը եւ հասարակական գազམ་ակերպություններին, խնդրելով եւ կոչանելով ամենակարճ ժամկետում ձևավորել կամավորական խմբեր ու աջակցել պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի իրականացմանը, մասնավորապես շրջափակման պայմաններում Արցախ հաստված հումանիտար բեռների բեռնաթափման, փաթեթավորման եւ շահառուներին հասցնելու աշխատանքներում։ Սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության ու հասարակական գազམ་ակերպությունների միջև համագործակցության գործընթացը տարիների պատմություն ունի ասում է նախարար Արմեն Մանգասարյանը։ Որոշ կազմակերպություններ այժմ էլ ներգրաված են եւ օգնում են այդ աշխատանքներում, բայց յուրաքանչյուր տեսակի օգնություն էլ ողջունելի է, ասում է նախարարը։ Առաջիկայում նրանց պոտենցիալը ներուժը կօգտագործենք հիմնականում այդ փաթեթավորման աշխատանքներին, քանի որ բաշխման մեխանիզմները արդեն կան, համակարգային գործում է եւ նրանց պոտենցիալը կօգտագործենք հիմնականում այդ տեղ հասած բեռները փաթեթավորելու համար։ Օրինակ 44 օրյա պատերազմի զոհված զինծառայողների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպությանն է տրամադրում աջակցությունը եւ արդեն նրանց միջոցով եւ այլ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով իրականացվում է այդ ապրանքատեսական ու փաթեթավորումը եւ ինչու որ նաեւ ճաշման աշխատանքներին ենք ներգրավում նրանց, որ เป զի հենց այդ թափանցիկությունը ավելի ընդգծված լինի եւ իհարկե հետադարձ հաշվետվության սկզբունքով, հետադարձ հաշվետվության պայմանով։ Հասարակական գազམ་ակերպության ղեկավար Արմեն Ասրյանի խոսքով իրենք մշտական համագործակցության մեջ են բոլոր գերատեսչությունների, այդ թվում սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության հետ։ Իմանալով, որ Արցախը ներմուծվել հումանիտար օգնություն, պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել նախարարությանն ու բաշխել դրանք շահառուներին։ Արդեն շուրջ 200 ընտանիք ստացել է հումանիտար օգնությունը։ Սկզբնական ժամանակ 150 ընտանիքի համար մենք ստացանք այդ հումանիտար աջակցությունը, մենք որոշեցինք, որ ամենախոցելի կարգավիճակում հայտնված ընտանիքներից սկսենք, այսինքն մեր զոհված հերոսամարտիկների անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներից սկսեցինք, բայց քանի որ տեսանք, որ ելի կան դիմողներ, արդեն ոչ անչափահաս երեխաներ ունեցողներ կամ պարզապես ունեն անչափահաս երեխաներ, բայց զոհվածի զավակներ չեն, այլ քույր, եղբայր եւ այլն, եւս դիմեցինք նախարարությանս սոցիալական ապահովման ստացանք 40 ընտանիքի համար։ Նույնպես այդ աջակցությունը այսօրվա դրությամբ արդեն բոլորին բաշխել ենք այդ 40-ը, բայց ունենք նաև ելի բազմականակ դիմումներ։ Այսօր հեռախոսազրույց ունեցա նախարարի հետ, պայմանավորվեցինք, որ մի խմբականակ եւս ստանանք եւ աշխումը իրականացնենք։ Մոտորապես երևի կլինի մոտ 70 ընտանիքի համար եւս կստանանք։ Օգնության փաթեթների պարունակությունը տարբեր է՝ հաշվի է առնվում ընտանիքի կազմը, սոցիալական խումբը եւ այլն։ Նախարարի խոսքով գործընթացը ժամանակատար է ու մեծ ջանքեր է պահանջում։ Նախարարությունն այս պահին մշակում է նաեւ հստակ տվյալների բազա, որը հետագայում էականորեն կհեշտացնի աշխատանքները։ Այս պահին շրջափակման հետևանքով, ինչպես արդեն նշեցինք, ընտանիքների ավելի լայն խումբ ենք ցանկանում ներգրավել, քանի որ բոլորին հնարավոր չէ տրամադրել։ Իհարկե, ամբողջ բնակչության հնարավոր չէ այդ օգնությունը տրամադրել, որովհետև այդպիսի քանակով աջակցություն չի տրամադրվել նախարարությանը, բայց փորձելու ենք հենց դիրախային խմբեր ընտրել։ Ասենք 4 եւ ավել անչափահաս երեխաներին արդեն տրամադրել ենք, հաջորդ փուլում կտրամադրենք 3 անչափահաս երեխա ունեցողներին եւ այդպես շարունակ կփորձենք այդ շրջանակը, ասենք անչափահաս երեխա ունեցողներին բոլորին աջակցություն տրամադրել։ Նախարարի խոսքով առաջիկայում բաշխման գործընթացը ավելի մեծ թափ կստանա, քանի որ մշակված մեխանիզմները արդյունավետ եղան։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։